السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكزن قمزية مسألة يا الدفن وتوابعه kule kuzika na mambo yanayoambatana na kumzika kila aliyefariki ni wajib kuzika ama kumzika kila aliyefariki hata kama si muislamu madama ni binadamu kafariki ni wajib awe mwenye kuzikwa ukiangalia rasul sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya badr kuna wale mashujaa wa Quraysh waliouawa katika hali kama hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallama alizungumza na maswahaba akawaeleza jinsi ya kusitiri miili kama hiyo na zikakokotwa miili kama hizo zikapelekwa hadi kwenye shimo na wakawa wenye kuzikwa katika hadithi kauawa Abu Jahal ibn Hisham na Utba ibn Rabi'a na Shayba ibn Rabi'a na Walid bin Utba baada ya hawa na wengineo kuuawa Rasul sallallahu alaihi wasallama alikwenda sehemu hiyo walipozikwa akasimama kwenye ukingo wa kaburi lao ama kwenye kisima walipotumwa walipotupwa ndani akawaita na majina yao hali ya kuwa hawa ni wafu tayari akawaita akisema ya aba jahl ibn hisham ay e abu jahl wa ya utba ibn rabi'a na ewe utba wa ya shayba na ewe shayba wa ya walid na wewe walid anawaita kwa majina yao kisha anawauliza ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula je inawapendezeni lao mngelimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na kukubali yale ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallama amewabainishieni anazidi kuambia fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hakika sisi tumepata ahadi ya kweli aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala fahal wajadtum ma fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan je nyinyi mmepata vile vile ahadi ya kweli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapeeni ndipo hapo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallama akiuliza haya maswali akiwasemesha hao waliofariki Umar akamuuliza ya Rasulullah inakuwa kuwaje unazungumza na miili ambayo haina roho je watu hao wanasikia wafu hao wanasikia hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia innaka la tusmi'ul mauta hakika wewe huwezi kuwafanya wasikie hao waliofariki Umar radhiyallahu anhu anamuuliza Rasul sallallahu alaihi wasallama ndipo hapo rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia walladhi nafsu muhammadin biyadihi ma antum biasma'a lima aqulu minhum anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu akisema nyinyi hamsikii zaidi kuwaliko hawa bali wao wanasikia zaidi hata kuwalikoni wallahi innahum alana la ya'lamuna alladhi kuntu aqulu lahum lahu walhaq hakika watu hawa hivi sasa hawa wafu hivi sasa wanatambua vyema yale ambao niliwabainishia ndio ndio mambo ya haki hivi sasa ndio hali halisi inawabainikia wanafahamu kwamba kalimatu la ilaha illa Allah na Uislamu ndio mambo ya haki ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya japokuwa hawawezi kunipa jibu hivi sasa ndipo hapo katika riwaya imekuja Qatada anasema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Allah kawapa uhai hivi sasa wanaweza kusikia hivi sasa wanaweza kusikia yale yote ambayo wanaulizwa ila tu hawawezi kujibisha hadithi nyingine Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuonesha kwamba yeyote aliyefariki hata akiwa nje ya milla ya kalimatu la ilaha illa Allah ni wajib kuzikwa ni wakati alipofariki Abu Talib naye ni babake Ali radhiyallahu anhu anasema kuwa lamma tuwfiya Abu Talib alipofariki Abu Talib ambaye ni babake Ali Ali anasema ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama nilikuja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam na kumwambia inna ammaka ash-shaykh ad dhal qad mata faman yuwarihi huyo ammi yako ambaye ni mtu mzima aliyepotea aliyepotea wala hakufata mwelekeo wa kisawasawa ameshafariki nani atamzika nani atamsitiri ndipo hapo Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali idhhab fawarih nenda ukamsitiri thumma la tuhdith shay'an hatta taatiyani nenda ukamzike wala usifanye chochote mpaka uje kwangu ndipo hapo ali ibn abi talib radhiyallahu anhu akamwambia rasul sallallahu alayhi wasallama innahu mata mushrikan kweli ni babangu lakini kafariki akiwa ni mushrik hakutamka kalimatu la ilaha illa allah bali kafariki kwa mila ya kuabudu masanamu Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia tena idhhab fawari nenda ukamsitiri nenda ukamzike qala ali bin abi talib anaelezea fawaraituhu thumma ataituhu nikamzika kisha nikaja kwa rasul sallallahu alaihi wasallama akaniambia tena idhhab faghtasil thumma la tuhlith shay'an hatta ta'tiyani nendo ukaoge na baada ya hapo usifanye chochote usifanye chochote ila uje kwangu Ali anasema nilikwenda nikaoga kisha nikaja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama nilipokuja kwake fadaa li bidawatin aliniombea dua dua ambayo ilinifurahisha mno kiasi kwamba dua hiyo niliifadhilisha hata kuliko ngamia mwekundu kwa sababu wakati ule ngamia mwekundu alikuwa na thamani sana watu walimtamani zaidi na mtu akiwa na ngamia mwekundu anaona kwamba yeye ni bora zaidi sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anaelezea dua ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam aliniombea ilikuwa bora zaidi hata kuliko ngamia mwekundu anazidi kusema anazidi kusema kwamba kila anapoosha mayit alikuwa mwenye kuoga baada ya hapo alikuwa mwenye kuoga kila baada ya kumuosha mayit almuhimu kila aliyefariki hata kama si muislamu ni wajib asitiriwe kama kuna jamaa zake wamsitiri hawakupatikaniwa wale walioko ni lazima wamsitiri na jambo jingine linaloambatana na masala ya kuzika wala yudfanu muslimun ma'a kafir huyu aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala akatamka kalimatu la ilaha illa Allah katika hali ya kuzikwa azikwe kwenye makaburi ya waumini ambao ni waislamu na asiyekuwa muislamu naye vile vile azikwe kwa makaburi ya wale ambao si waislamu hawazikwi sehemu moja waislamu wanakuwa na makaburi yao na wasiokuwa waislamu vile vile wanakuwa na makaburi yao na hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati wa rasul sallallahu alaihi wasallama na zama za maswahaba ambao ni makhalifa zake na mpaka hivi leo kwa hivyo mu'min aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwekwa pamoja na mushrik aliyemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya haya yote ni katika sunna watu kuzikwa katika makaburi ni katika sunna watu kuzikwa katika makaburi yani sehemu ambayo imetengwa kila aliyefariki anazikwa ingawa kuna baadhi ya watu ambao wana mila zao kila mmoja anafadhilisha kumzika mtu wake aliyefariki kwenye boma lake lakini ni katika sunna watu kuzikwa kwenye makaburi ambayo watu wote wanazikwa kwa sababu Rasul sallallahu alaihi wasallama akiwa katika mji wa Madina alikuwa anazika maswahaba zake kwenye makaburi ya Baqi' kwenye makaburi ya Baqi' na Baqi' ni, makabu, ni makaburi ya watu wa Madina na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa mpaka hivi leo kama tunavyoona utapata aliyefariki badala ya kuzikwa kwenye boma lake anapelekwa kwenye makaburi ya watu kwa jumla na hii ndiyo sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallama na kuna hadithi nyingi ambazo zimeeleza mambo kama haya miongoni mwa hadithi kama hizo e, wala haijapokewa kwamba mtu hazikwi mbali na makaburi ya Baqiya ila yule ambaye ana sifa kama hiyo naye ni Rasul sallallahu alaihi wasallama kama tunavyojua Rasul sallallahu alaihi wasallama amezikwa pale pale alipofariki ndani katika nyumba ya mama Aisha radhiyallahu anha anaelezea mama Aisha radhiyallahu anha لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه alipofariki rasul sallallahu alaihi wasallama masahaba walikhtalifiana je wamzike wapi ndipo hapo Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema mimi nilimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema maneno maneno ambayo sijasahau chochote katika hayo maneno alisema vipi ma qabada Allahu nabiyan illa fil mawdhi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi Allah subhanahu wa ta'ala hajakabidhi na kutoa roho ya mtume yeyote ila sehemu ambayo anapenda azikwe sehemu hiyo fadafanuhu fi mawdhi'i firashihi sasa rasul sallallahu alayhi wasallama akazikwa sehemu ya malazi yake pale pale alipofariki ndio kaburi lake lilichimbwa na akawa mwenye kuzikwa almuhimu ni katika sunna watu kuzikwa kwenye makaburi isipokuwa baadhi ya watu kama tulivyoeleza siku za mbeleni nao ni ashuhada ashuhada fi almaraka wale waliokwenda jihadi wakauawa sehemu kama hiyo basi watu kama hawa fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim wale wanazikwa sehemu walipouawa wala yunqaluna ila almaqabir wala hawachukuliwi hawa na kuletwa kwenye makaburi ya kawaida tukitazama hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anasema kwamba alitoka Rasul sallallahu alaihi wasallama kwa mji wa Madina kwenda kupambana na wale washirikina na Abdullah ambaye ni babake Jabir alikuwa miongoni mwa wale ambao walikwenda pamoja na Rasul sallallahu alaihi wasallama na baada ya kwenda kule akawa mwenye kuuawa baada ya kuuawa akaja shangazi yake Jabir huku amebeba mwili wa babake Jabir ambaye ni Abdullahi na mjomba wa Jabir amewabeba juu ya ngamia akaja nao hadi Madina ili awazike kwenye makaburi yaliyokuwa Madina baada ya kuja nao mara akasikiza mlinganizi akilingania huku akisema ala inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaamurukum hakika mtume wa Mwenyezi Mungu anawaamrisheni anawaamrisha mfanye nini an tarji'u bilqatla muwarudishe wale wafu waliouawa kisha wawe wenye kuzikwa sehemu walipouawa ndipo katika hali kama hiyo ikabidi huyu huyu shangazi wake Jabir arudishe mwili wa baba Jabir na mjomba wa Jabir wakazikwa pamoja na wenzao sehemu walipouawa kisha baada ya hapo jana tulizungumzia nyakati tatu ambazo haifai watu wawe wenye kuzika na ni wakati jua inachomoza inachomoza asubuhi na inaposimama katikati mwa mbingu na vile vile inapozama na tuliweza kuona hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama pale akiwakataza maswahaba wasiwe wenye kuswali ama kuzika wafu zao katika nyakati hizo na vile vile inakatazwa mtu kuzikwa usiku ila kama kuna dharura kuna hadithi ya rasul sallallahu alaihi wasallama ambayo inapokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anasema kwamba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama dhakara rajulan min ashabihi kwamba alimkumbuka moja kati ya maswahaba zake aliketi na maswahaba akauliza fulani yuko wapi mbona simuoni tena huyo anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhakara rajulan alimtaja mtu rasul sallallahu alaihi wasallama alimtaja mtu kati ya maswahaba zake qubidha fakuffina fi kafanin ghairi ta'il alifariki na alikafiniwa kwenye sanda ambayo si ndefu sasa sahaba huyo ali, baada ya kufariki alikafiniwa kwa, kwa, kwa sanda ambayo haiku, haikuwa ndefu wa qubira laylan na akazikwa akazikwa usiku rasul sallallahu alaihi wasallama katika katika hadithi hii alikemea jambo hilo fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an yuqbara ar-rajulu bil-layl alikemea jambo hili la mtu kuzikwa usiku hatta yusalla alayhi mpaka aswaliwe illa an yattara insanun ila dhalik illa kama kuna dharura labda mwili huo hauwezi kubakishwa hadi kesho katika dharura kama hiyo basi inabidi mtu azikwe usiku madama kuna dharura mtu azikwe usiku ama pasina dharura ni aula zaidi ayo mwenye kuzikwa mchana baada ya kuzungumzia haya tunakuja katika masala ya dharura ya mtu kuzikwa usiku kama kutakuwa na dharura basi inafaa mtu azikwe usiku na katika hali kama hiyo taa itumike taa itumike ili kazi kama hiyo iwe rahisi hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema anna rasulullah sallallahu alayhi wasallama adkhala rajulan qabrahu laylan wa asraja fi qabrihi kwamba rasul sallallahu alayhi wasallama alimzika mtu kati ya sahaba zake wakati wa usiku na alitumia mwangaza ama alitumia taa akiwa ndani ya kaburi sasa kaburi yenyewe ni wajib iende chini inapochimbwa iwe chini na ipanuliwe na ijengwe vizuri kabisa kaburi ni wajib ichimbwe vizuri iende chini zaidi ipanuliwe na ifanywe nzuri Hisham ibn Amir anaeleza ilipokuwa siku ya Uhud vita vya Uhud kuna baadhi ya waislamu waliouawa na baadhi yao walipata majeraha tukasema ya rasul allah alhafru alaina likulli insanin shadidun fakaifa ta'muruna kumchimbia kila mmoja wetu kaburi ni jambo zito watu waliokufa ni wengi sasa kumchimbia kila mmoja wetu kaburi ni jambo zito unatuamrisha tufanye namna gani ndio rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia ihfiru wa ausi'u wa wa ahsinu chimbeni makaburi yafanyeni pana na yakwende ndani zaidi na yatengezeni kwa uzuri wadfinu al-ithnaini wath-thalathati al-qabr wadfinu al-ithnaini wath-thalathata al-qabr zikeni watu wawili hadi watu watatu kwenye kaburi moja waqaddimu aktharuhum qur'anan yule aliye na Qur'an zaidi aliyehifadhi zaidi ndiye atangulizwa kwenye kaburi sasa Hisham ibn Amir anaeleza fakana abi thalith thalatha sasa babangu alikuwa miongoni mwa watu watatu waliozikwa kwenye kaburi moja wakana aktharuhum qur'anan na ndiye alikuwa aliyekuwa na Qur'an zaidi faquddima akatangulizwa ndani ya kaburi sasa katika hali kama hiyo tunapata kufahamu kaburi inafaa kupanuliwa na kwenda chini zaidi na kama waliokufa ni wengi tunajumuisha watu wawili hadi watu watatu kwenye kaburi moja na vile vile katika sunna kuwe na mwanandani ambao ni allahdu mwanandani iwe ndani ya kaburi ambao ni, ni allahdu na hii ndio ilivyokuwa wakati wa rasuli sallallahu alaihi wasallama na vile vile wakati wa khalifa zake allahdu ipatikaniwe ama shimo upande wa kando ima shimo ambaye yanaingia ndani ama shimo ambaye anakwenda chini ndani ya kaburi na kuna hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema kwamba alipofariki Rasul sallallahu alaihi wasallama katika mji wa Madina kulikuwa na mtu ambaye kazi yake kubwa ni kuchimba kaburi ikiwa na lahad na mwingine anachimba kaburi ikiwa na shimo kando sasa wakashauriana tufanye namna gani baada ya kufanya istikhara wanamshauri Allah subhanahu wa ta'ala wakatumana sasa atakayekuja kwanza ndio atachimba kaburi hiyo sasa huyu mwenye kuchimba lahad ndio akawa wa mwanzo kufika akamchimbia rasul sallallahu alaihi wasallama kaburi lake akamchimbia rasul sallallahu alaihi wasallama kaburi lake na jambo jingine kama tulivyoeleza hakuna ubaya zaidi ya mtu mmoja kuzikwa kwenye kaburi moja na hii endapo kutakuwa na dharura na mwenye kutangulizwa ni huyo aliye na Qur'an zaidi tukitazama tena hii hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wasallama kama anavyoelezea Jabir kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yajma'u bayna ar-rajulayn wath-thalatha min qatla Uhud fi thawb wahid kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallama alikuwa anakusanya maswahaba wawili na maswahaba watatu miongoni mwa sahaba zake waliouawa katika vita vya Uhud anachukua sanda moja inagawanywa baina ya hao watu wawili ama watatu thumma yaqulu kisha kabla ya kuingiza makaburini anauliza ayyuhum aktharu akhdhan lilquran nani amechukua zaidi quran fa idha ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad akielezwa kwamba huyu fulani ndio ana Qur'an zaidi basi anatangulizwa ndani ya mwanandani anatanguliza anatangulizwa mbali ya anatangulizwa ndani ya mwanandani Jabir anaeleza kwamba Jabir anaeleza kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwenye kusema ana shahidun ala haula yawm alqiyama mimi ni shahidi juu ya watu hawa siku ya kiyama wa amara bidafdihim fi dimaihim na aliamrisha maswahaba wawazike wenzao wakiwa na damu zao wala hawaku wala hawakuoshwa wala hawakuswaliwa bali walizikwa katika hali kama hiyo Jabir anaeleza fadufina abi wa ammi yaumaidhin fi qabrin wahidin babangu na ammi yangu wote walizikwa kwenye kaburi moja yani hawa wazazi wake wawili wote walizikwa kwenye kaburi moja Almuhimu, kama wafu ni wengi wanajumuishwa kwenye kaburi moja, na aliye na Qur'an zaidi ndiye anatangulizwa. Na kule kushikishwa kushikishwa kaburini, jambo hili linasimamiwa na wanaume pasi na wanawake, na miongoni mwa sababu kwamba ni wanaume, hii ndio mambo iliyokuwa wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallama. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa tangu wakati wa Rasul sallallahu alaihi wasallama na ni amal ambayo waislamu waliichukua mpaka hivi leo na jambo jingine ukiangalia wanaume ni watu ambao mara nyingi wanakuwa na nguvu lao watalinganishwa na wanawake na lao wanawake watachukua majukumu kama haya huenda ni sababu ya aura yao kuonekana miongoni mwa watu ambao ni ajanib watu ambao ni wambali na yule ambaye ana haki zaidi kumzika huyu mayit ni jamaa zake wa karibu wale ambao wanafaa kuingia ndani ya kaburi ni jamaa zake wa karibu hii ndio aula zaidi kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah watu ambao wana ujamaa ni familia moja ndio aula zaidi kwa wenzao lao watalinganishwa na watu wengine tukiangalia hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema kwamba nilimuosha Rasul sallallahu alaihi wasallama nikajaribu kutazama kile ambacho labda kinapatikaniwa katika maiti wa kawaida sikuona chochote Rasul sallallahu alaihi wasallama kana tayyiban hayyan wa mayita alikuwa mzuri ajabu katika uhai wake na kifo chake kisha baada ya hapo walichukua majukumu ya kumzika Rasul sallallahu alaihi wasallama hao watu wanne ambao ni Ali na Abbas na Fadhlu na Salih hao watu wanne ndio waliteremka ndani ya kaburi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama wakamzika na vile vile inajuzu kwa mwanamme kuchukua majukumu ya kumzika mkewe inajuzu kwa mwanamme kuchukua majukumu ya kumzika mkewe ye mwenyewe binafsi kwa, kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha anasema kwamba wakati mmoja Rasul sallallahu alaihi wasallama alikuja kwangu huko mimi naumwa na kichwa nikasema wara saa kichwa changu kinauma ya Rasulullah kichwa changu kinauma ndipo hapo Rasul sallallahu alaihi wasallama akamwambia mimi natamani mimi natamani nami vile vile naumwa na kichwa na vile vile natamani endapo utafikiwa na mauti hali ya kuwa mimi ni hai mimi nitakuandaa na nitakuzika nitachukua majukumu ya kukuosha kukuvisha sanda kukuswalia na vile vile kukuzika anamwambia mama Aisha radhiallahu anha haya maneno almuhimu inajuzu kwa mwanamme kuchukua majukumu ya kumzika mkewe baada ya hapo kuna jambo muhimu ambalo tunapenda kulizungumzia kwa sharti huyu mwanamme asiwe ametenda tendo la ndoa kwa mfano amamka hivi leo na mke wake amefariki ili aweze kuingia ndani ya lahad kule asiwe ametenda tendo la ndoa na tutaweza kuona hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallama tunaangalia riwaya Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema kwamba tulishuhudia binti wa rasuli sallallahu alaihi wasallama aliyefariki tulishuhudia kifo cha binti wa rasuli sallallahu alaihi wasallama na rasuli sallallahu alaihi wasallama ameketi karibu na kaburi na huku anabubujikwa na machozi kisha akauliza maswahaba hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laylata ahlahu nani kati yenu ambaye usiku wa kuamkia hivi leo hajatenda tendo la ndoa na mkewe ndipo Abu Talib akasema ni mimi ya Rasulullah ndipo hapo Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia shuka ingia ndani ya kaburi ndipo hapo akashuka ndani ya kaburi akamsitiri huyo binti wa Rasul sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine imekuja kwamba Ruqayya radhiyallahu anha alipofariki rasul sallallahu alaihi wasallam alisema la yadkhulu alqabrata la yadkhulu alqabra rajulun qarafa al-laylata ahlahu falam yadkhul Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alqabra baada Ruqayya kufariki na Ruqayya nimke wa Uthman Rasul sallallahu alaihi wasallam aliambia maswahaba asiingie kaburini yeyote kati ya wanaume ambaye katenda tendo la ndoa na mkewe usiku wa kuamkia hivi leo ndipo katika hali kama hiyo Uthman hakuingia ndani ya kaburi tunapozungumzia masala ya kuingia ndani ya kaburi hatumaanishi kwenye mlango kule bali ni kuteremka ndani ndani ya shimo ndio tunamaanisha hivyo sasa yeyote ambaye katenda tendo la ndoa usiku wa kuamkia mchana huo sio aula kuingia ndani ya kaburi na hii ni katika sunna na mafundisho ya Rasul sallallahu alayhi wasallama na jambo la mwisho nikimalizia ni mayit anapoingizwa ndani ya kaburi ni katika sunna alazwe kwa ubavu wake wa kulia huku dua hii ikisomwa bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ama bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama hii ndio dua ambayo tunafaa kuisoma tunapomsitiri mwenzetu inafaa tusome dua kama hii tunapomsitiri mwenzetu na kumuingiza ndani ya kaburi bismillah wa ala millati rasulillah ama bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama hii ni katika sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallama inshallah kufikia hapo tutakuwa wenye kukomea na Allah subhanahu wa ta'ala akitupa nafasi siku za mbeleni tutaendelea kuzungumzia mlango huu unaoambatana na kuzika kila aliyefariki وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك